Наша бесіда дуже скидається на допит, тільки допитує не я, а наче калабан мене. Я весь час відповідаю на його запитання. Що ж, поки все йде за моїм планом, розказую далі. Там біля залізничних кас Антон Васильович випадково зустрівся з вашим водієм рябим. Свим? А то чого туди поїхав? Мені навіть не сказав. Завтра ж поговорю з ним. Говорить він це цілком натурально. Але мені ніяк не віриться, що Васько, який багатьом навіть Федору Івановичу розповідав про свою зустріч з дедурякою, не поділився цим зі своїм шефом. Проте нічим не виказує свого здивування і далі терпляче пояснюю. Ні, він туди не їхав, йшов пішки. У понеділок він якраз брав відгул. Пам'ятаєте? Хм. Е, здається, так. Пригадую, брав відгул. Але чи саме в понеділок то було, не скажу. У понеділок, у понеділок, запевняю, він добре пам'ятає, бо брав квиток для матері на вівторок. Можливо. А після того дидуряка запросив його в кафе навпроти, Там вони разом випили горілки та по кухлю пива. То, мабуть, там він і напився. Тепер розумію, чому рябий мені про ту зустріч нічого не сказав. Калабан зітхає чи то осудливо, чи то журно. Очі його за темними окулярами звужуються. Дедуяка, на жаль, як почне, бувало, то зупинитися годі, я вам казав. І цього разу, як ми встановили, не зупинився. Запрошував Рябога ще випити, але той не погодився, поспішав додому. Антон залишився. І знову, як і Степанович, тримається цілком природно, як людина, котра вперше чує про це. А я маю повірити, буцім після такої трагічної сенсації Василь утримався і не розповів Калабану про те, що буквально за кілька годин до загибелі дидоряки, випивав з ним, розмовляв. Та, власне, Василь же сам казав мені, що розповідав про це багатьом. Отже, тут, Якове Степановичу, ви тримаєтеся аж надто природно. Що занадто, то недобре. Переграєте. Так, кажу, Антон залишився, бо, як пояснив водієві, чекав там якогось свого колегу. Мабуть, з тим колегою ще додали. Ні, більше там не пили, засвідчила буфетниця. Товариш покликав дедуряку якесь краще місце. І вони поїхали. А та буфетниця хоч розповіла, як виглядав той колега. Роблю невелику паузу і кажу, ніби знехотя. Розповіла дещо, але запам'ятала мало. Хм зітхає калабан, повне враження, шкодує, що буфетниця мало запам'ятала. І все ж я помічаю, як напружені м'язи його обличчя розслаблюються. Щоправда, веду далі, пізніше нам вдалося встановити, де саме був згодом дедуряка з колегою, мабуть, із тим самим, що повів його з буфету. Знову роблю паузу, чекаю запитання. Проте який Степанович мовчить. Забрався, уявіть собі, аж у Жалехівський ресторан. Там сиділи допізно. Тому й гардеробник, і особливо офіціант, добре розгляділи обох і докладно описали. Обличчя мій співрозмовник володіє чудово, жодної зміни. А от очі за скільцями окулярів помічаю, як сполошено засвітилися зіниці. Монотонно якомога байдужіше веду далі. І уявіть собі, Якове Степановичу, той напарник дедуряки за описом виявився схожим на вас. Він криво посміхається. Буває, мовляв. Це ви самі розумієте, видалося мені настільки неймовірним, що. Одним словом, хотів переконатися, що тут якийсь фатальний збіг, я направив нашого працівника разом з офіціантом у тест. що він, тобто офіціант, глянувши на вас, розвіяв наші сумніви.